bavukanye ubumuga biba intandaro yuko ababyeyi babo bose baba bagasigara ari bo bonyene bireze muri kino kiganiro nkingira bamwe muri abo bana baratwiganira uko babayeho eka n'umwe mu babanyi aratubwira uko abona ubuzima bw'abo bana kandi icyo kibazo cyabo kirazwi no gushika ku rwego rw'intara isanganiro ndagusasira idava ku mushahere gibigi inama bigira imana kandi ga inama isumba Niyera Jamila umwana w'imyaka cumi nine wareje bene wabo ababyeyi bamaze kubata yaciye ahagarika ishuri kugira yiteho bene wabo harimwo bakuru biwe bamugaye twasaba rero badufashe kugira ngo natwe turonke aho tuba n'inzu turapanze n'amatara ntayo tugira barayatwatse kubera ngo tutariha aha abana biyononye mw'ijoro tuyabura ukuntu tubigenza kubera aba bana nyine biragorana mw'ijoro nk'ubu nk'ubu ntava ahari aguma ku nyine uwa mbere ni uyu wambaye imyaka cumi n'umunani uwo yarapfuye hagaca hasubira jewe hamwe n'ubu afite imyaka cumi n'umwe n'ubundi yagiye ku ishuri yiga mu wa kabiri atagira ikimufasha eh, jenda bakurikirana afite imyaka cumi n'ine naho ibyo myaka afite imyaka cumi n'ibiri mama agiye umwe muri abo bana bamugaye asaba ko bashigwa mu mazu y'irerero aremeza ko ubuzima abo bana babayemwo butoroshe na gato akagira ko asaba bagira neza ko bogira umutima w'ikigongwe bakagarukira ko abo bana kuko bitoroshe umwana n'ukuri w'umukobwa yarakoze igikorwa gikomeye nyina we yarabataye na sarabata n'ukuri na leta yaburi bafashe kabahinga yemwe ntikibahereza ibyo bafungura urabona umuntu amajya kubyara mu nk'umugabo ntiyihangana se baba yaramagiye kumuta nyina nawe acayironkera uwundi mugabo acariyigira rero twebwe n'ukuri nk'ababanyi natwe nta kintu tukironka tubibafashisha mworaba ikintu mufasha bano bana kugira uyu mukobwa nawe aruhuka ibipatane biri mu kumwica guca kugira bajye twebwe ababanyi umuntu aronsa agafu arabaha nawe urabona natwe tujya dusumye nta muntu yejeje hari igihe natwe tubura abana bagaca usanga bararaye ubusa burya na twebwe nitwe twirutse kugira ngo abana baronke n'iyi nzu baba barabayemo amatara yarageze ngaha aravuga ko abana badoda bahinga ariko izo njya zarase kuza zirasohoka abana rero ubu igihe cyo kuza barararinza bakayiri kugira ngo abana bafashwe ikintu ni ukuri gihokogwa uwokora igikorwa wese uyu mwana bakurikirana batunze w'umukobwa aravukana niwe boraba ukungene boza baramufasha bakamuha nambara agakonte akaza arabasumira utwabagaburira eee mu irerero ahubwo mwamubabyaye twebwe nk'ababanyi twabishima kuko bagiye mu irerero boca bagira ubuzima bwiza mwamukoze igikorwa hanini gikomeye no mu ishyirahamwe fenadebe riharanira agateka k'abana mu ntara ya cibitoki bavuga ko icyo kibazo cy'abo bana bakizi Bukuru Perpetu ahagarariye ishirahamwe Fenadebe muri komine Rugombo agira ati iyo nyifato y'abavyeyi nkabo batabo bavyaye hanini terwa n'ubukene bw'abavyeyi canke gito bwabo. Vyeyi mwe papa wabo yarabataye aragenda mu nyuma mama wabo arasigarana abo bana aragerageza kugira bashobore kubaho mu nyuma nawe ananiwe yaragize ibintu nabo nyene vyo kubata. Aba banyi barashikiye abajeje intwaro abajeje abajeje intwaro ku rwego rwa komine barashika no ku rwego rw'intara icyo bashoboye gufasha barafashije kugira ngo abo bana bashobore kubaho bafungurirwe ariko ku bintu by'ishure murabona yuko abo bana bafise ubwo bumuga byo kwiga byo nta birimo mugabo bari bagishoboye kwiga batafise ubwo bumuga babaye ngombwa ko baguma muhira kugira ngo barabe bene wabo bashobore kubafasha kugira ngo bashobore kubaho muvuga ko kimwe gihe mbonye nka tubonye ibintu nka bijya nk'abahagarariye finadebe hano muri iyi komine ya rugombo biratubaza cyane kuba hakiri ababyeyi badohoka ku ibanga bemeye kuba ufise umwana ubuzi yuko we nk'umubyeyi wiwe utegezwa kumenya ubuzima bwiwe bwose nyine ashobora kubaho ushobora gufungura utegereza kumenya amagara y'ingene agenda utegereza kumenya n'ingene ashobora kwiga reka icyo umubyeyi ategerezwa gukorera umwana cyose utegerezwa kugikora mhm. rero ibyo bidashoboye gukorwa n'abo babyeyi mu bisanzwe hariho icyo amategeko avuga amategeko yategerezwa gukurikizwa abo bavyeyi badohoka ku ibanga kandi hariho ingingo zibahana aho abo bana bafite ibibazo biri tumaze kubona amazina y'abo bana twayegeranye tukayashikiriza abajeje intwaro kugira ngo nabo bashobore gufasha icyo bashoboye gufasha hari igihe n'abajeje intwaro bishika nabo nyine bakananirwa bananiwe baca shikira ubutungane turabafasha kugira ngo bashobore gushikira ubutungane hari igihe usanga ari ubukene hari uruhande y'ubwo bukene ugasanga hariho n'ababyeyi ububegito bw'iwabo imico mibi baba bafise abo babyeyi abavyeyi notanga nk'abapapa b'abana usanga bagira ibi bintu vyo guharika kurongora abagore benshi aha ruhande y'ivi ugasanga bagendana n'abagore benshi ugasanga ataye umugore wiwe agiye kurubyara amubyaye kw'abana akandi aciye kururya akamubyara kw'abana n'umuntu avuga ngo uburenganzira mu ntara ya Cibitoki havugwa ko abana bashika amajana ane na cumi na batandatu aribo bamaze gutabwa n'ababyeyi babo bikaba intandaro ko hari abana baja mu ibarabara nk'uko bishikirizwa n'uwo muyobozi mwishikira kwa buramatari w'intara ya Cibitoki aha niho dusozereye kino kiganiro nkingira mwateguriwe mukongera mugashikirizwa na Jemire Naomi Nitegeka ndashimiye mugenzanje onera muco yadushikiye mu ntara ya Cibitoki aho abana baba akadutorokaniriza ano majwi mwakuze namwe mwari mutezeyo mikino kiganiro na gahwana nkingira dukingire nkingira ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'agateka k'abana dukingire